בעפולה. הבעל שלי במפעל. שמי דוקטור אביבי. שמי שולה. נו כמה הוסף במשקל. החופש, החופש, החופש, החופש בבית אברהם. הציקה. לא רע. ניגש קצת אלייך לחדר. כן, אבל נחה שם עוד חברה. החופש, החופש, החופש, החופש בבית ה... הדוקטור אמר לי לשכב. אז בואי נשכב על הדשא. שרפתי היום את הגב. החופש, החופש, החופש, החופש בבית ה... נשחק קצת בלוטו. אה? עזוב עוד מעט הרצאה. אז בואי נשב קצת באוטו. אה? תנוח, זה בית הבראה. החופש, החופש, החופש, החופש מבית הבראה. החופש, החופש, החופש. שלום לכם, אנחנו כאן בצחוק בשתיים, אמירה כאן, אני כאן, דותן כאן, ולצערנו אילנה רובינה כבר לא תהיה איתנו. אה, זאת הבשורה הרעה של הבוקר. כן. אילנה רובינה הלכה לעולמה בגיל 86. אה, היא הייתה אה, מאושפזת במצב קשה בגלל קורונה ובגלל אה, סרטן. ו... נאמר, יהי זכרה ברוך. בהחלט. וכאן נשארה עם uh, אריק איינשטיין, הם, הם היו צמד לזמן קצר. זה לא קצר. היה אורי זוהר? לא. היא שרה גם עם אורי זוהר את השיר הזה, אורי זוהר היה בעלה. נכון. ואריק והיא היו צמד לזמן קצר, קראו לעצמם צמד הגפרורים, כן? כי שניהם היו גבוהים ברוזים? כי הם היו מדליקים. אה... Uh, השיר הזה הוא כמובן של אה, חיים חפר ושל מל קלר שהלחין. והנה, בואי בוא נשמע עוד שיר אחד של צמד הגפרורים. למה? אה, אני לא אציג את זה, בואו בוא ניתן לאריק איינשטיין להציג את זה. הכי טוב. הנה. שיר עם יווני בלבוש עברי של חיים חפר. מחיאות כפיים פעם אחרונה לאילנה רובינה ולאריק איינשטיין, שעכשיו נקבל אותה בחיבוק גדול שם, בבית ההבראה הגדול בשמיים. אה, אז מה את אומרת אם שמענו את אריק איינשטיין, למה שלא נשמע את uh, שלישיית גשר הירקון? תמיד טוב. וזה שיר שמתאים לעונה, זה נקרא... סתיו של אהבה. כבר הסתיו בא עם אלף שירים בין עליו. שוב אל סיפך הרטוב לך יפרוס מעיליו. כמו תמיד בהדליק לילותיו, יחזיר מתנתו לי הסתיו. את ליבך ינחש לך שירי, אלך אש בחשאי, בחשאי. את אומרת שאין עוד שירים לסתווים, שנגמרו גם לסתיו מנגינות אוהבים. ואני עם ליבי ההולך, התחמקנו אתמול אל אילך, אל כרך הבסום, ומצאנו רשום בוא אליי, בוא אליי. הפלמחן עם שירו החדש. מול חלונך מחייכים שוב ברכה ומכל דש. ואני בלילות בהירים אפזם לך באלף שירים. את שלנו כתבו בשורות שרטבו מיותם של הסתיו. בחשאי ברמב"ם, כבר הסתיו בא עם אלף שירים בעליו. שוב את סיפך הרטוב לך יפרוס מעיליו, כמו תמיד בהדליק לילותיו, יחזיר מתנתו לי הסתיו. לנחש לך שירי, ארחש בחשאי, בחשאי, בחשאי. גשר הירקון. כן, את יודעת, זה היה ההרכב השני של גשר הירקון, ששם היו בעצם הדודאים ואריק איינשטיין, כי יורם גאון נסע ללמוד אה, משחק בניו יורק. אז אם אנחנו אמרנו הדודאים פלוס אריק איינשטיין, אז למה שלא נשמע עכשיו את הדודאים בשיר שמתאים בדיוק למה שקורה ביום הזה? חזרו לגנים. חזרו. אז אה, כשהילדים יחזרו, בטח ישאלו אותם... מה עשית היום בגן? מה למדת בגן היום? כמעט, היית קרובה, קרובה. מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? שתל אביב היא עיר יפה, שאין עמל כמו בחיפה, שכאן כולם שווים חבר, אף כי יש כאלה ששווים יותר. את זה לימדו אותי בגן, את זה לימדו אותי בגן. מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? שטרומפלדור גיבור יקר, שטוב למות על המשמר, שגם תהיה לי הזדמנות, וגם אני אוכל למות. את זה לימדו אותי בגן, את זה לימדו אותי בגן. מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? שמנהיגים עוד לא שיקרו, שרק אמת תמיד דיברו, שהם הקימו המדינה. ולכן אנו בוחרים בהם מדי שנה. את זה לימדו אותי בגן, את זה לימדו אותי בגן. מה, מה, מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? שמניו יורק עד כל יהודי יבוא לכאן, כי בגולה שמרה מאוד, כדאי לכם לנסוע ולראות. את זה לימדו אותי בגן, את זה לימדו אותי בגן. אז מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי. שטוב לכבוש את השממה, שפרוטה ופרוטה זה דונם אדמה, שבמדינה החוק הוא חוק, אך טוב לראות זאת מרחוק. את זה לימדו אותי בגן, את זה לימדו בגן, את זה לימדו אותי בגן, את זה לימדו בגן. כן, את זה לימדו אותו בגן. זה שיר אמריקאי במקור. רבותיי. רבותיי. לא עכשיו. אה, טוב, שמענו גשר הירקון, mm-hmm. שמענו הדודאים. בהחלט. שמענו אריק איינשטיין קודם. נכון. נראה לי שאנחנו צריכים לשמוע עכשיו את בני אמדורסקי. זה הגיוני. זה שיר שהוא קצת פחות מוכר, והוא מתאים למה שכל כך הרבה ישראלים אומרים לעצמם עכשיו, זה לזה וזו לזו, בואי נלך לבית מלון. זה מתחיל בבני בטלפון, באיזה הצעה מגונה, ואחר כך זה עובר לשיר רגיל. קובי אושרת ילחם. בני כתב. כתב? בני? בואי נלך לבית מלון ונתחזה לזוג נשוי. על זהותנו בסוד, ונרשם בשם בדוי. ניקח רק ג'ינס ומברשת שיניים, נרגיש קלים וחופשיים, כשני פרפרים הפורסים כנפיים ומחפשים ניצוצות וריגושים. נקים לנו בחדר ממלכה ארמון עם חוקים פשוטים. אני אהיה העבד ואת השפחה, אני אשרת אותך ואת אותי. בואי נלך לבית מלון ונתחזה לזוג נשוי. נשמור על זהותנו בסוד ונרשם בשם בדוי. נסגור את הדלת ואת הבילון, ולא נדע אם לילה או יום. אפרוס לרגלייך שטיח אדום, ואציף אותך באהבה בחום. כשתשקעי עמוק בספה, ויין וגבינה לך אתן, אסתרע למרגלותייך ואקרא. את הרומנס של אלכסנדר פן. היה או לא היה, וכשתתגלגלי על המרבד, אחפש לך בכל הגומחות את היופי הנדיר כל כך והמיוחד של השביל המוביל אל הפסגות. אז בואי נלך לבית מלון אז הוא ביקש, אה, בואי נלך לבית מלון, דרך אגב, הוא... בלי שתכננו. הוא הזכיר שם את אלכסנדר פן. אלכסנדר פן היה, כמובן, אבא של אה, אילנה רובינה. טוב, אבל אם אין, אה, אין בית מלון, אז מה, ש, מה שטוב זה שהוסרו ההגבלות, ועכשיו אפשר גם לטייל אה, בגנים ה... לאומיים. וזה הזמן, אמנם לא העונה, אבל אני חושב שכדאי לקבל את ההצעה של כמו צועני ולצאת לטייל בארץ הצבר. של מים בין שמי לעפר. שם אני נולדתי, שם ליבי נשבר, ביום שבו לקחו לי את ארץ הצבא. הייתה או לא הייתה, אני עוד חייתה, תחזירו לי אותה כמו שהיא הייתה. הייתה או לא מזוז חמוץ מתוק, עמוד אחד חשמל. סרט ופלאפל בקושי חצי מיל, חלב בתוך בקבוק כל בוקר כרגיל. הייתה או לא הייתה, אני אותך הייתה, תחזירו לי אותה כמו שהיא הייתה. הייתה ארץ, הצבר של כמו צועני, וכולם, אבל כולם רוצים לטוס לחו"ל, ויש יעד חדש, אמירה. איחוד האמירויות. עוד לא על הפרק, אבל uh, כבר הם פתחו, איתיחד, חברת התעופה השנייה בגודלה באיחוד האמירויות, פתחה כבר אתר בעברית. וטוב ה... אה, שכך. Uh, אבל אני אגיד לך, מי כבר הקדימה את איתיחד, אה, רינת בר, יש זמרת כזאת, רינת כן, בר. כן, מכירו אותה. ויש אה, לה שיר חדש, שהיא כתבה והלחינה לכבוד הסכם השלום עם איחוד האמירויות. יפה. זה כולל פזמון בערבית. עוד יותר יפה. ומתברר שבדובאי ובאבו דאבי שמעו את השיר הזה אפילו לפני שהוא לפנינו. יצא אצלנו. טוב. אז אה, זה נקרא יאללה ביי. אני נוסעת לדובאי. אז יאללה ביי. רינת בר. מה זה הטירוף הזה? היית מאמין, תגיד לי. כי פתחנו את השמיים, פתחנו את הלב, ועשו שלום אז אם לא איחוד האמירויות ולא אבו דאבי, אז אה, אולי, אה, אני יודע, ארה״ב, הם יודעים, בעוד כמה, שבועיים וחצי, משהו כזה, יש בחירות אה, בארה״ב, זה יהיה טראמפ עוד פעם, או ביידן בפעם הראשונה. ולפני 59 שנים בדיוק, אמירה, הייתה הקרנת בכורה של סיפור הפרברים. mm-hmm. של הסרט שמבוסס על ההצגה, על המחזמר. הסרט הזה זכה אה, באוסקר. כן, רוברט וייז ביים. טוב. ומתוך uh, סיפור הפרברים אנחנו נשמע את השיר הזה על אמריקה. Native steaming. I like the island Manhattan. I know you do. Smoke on your pipe and put Latin. I like to be in America. Okay by me in America. Everything free in America. For a smoke, be in America. it is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillac bloom in America. Industry boom in America. Twelve in a room in America. of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is alright in America. If you're all white in America. Oh. long as you stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wear devils and shine shoes. Everywhere crime in America, ah. organized crime in America, terrible time in America. You forget I'm in America. Ah. think I go back to San Juan. I know a boat you can get on. Bye bye. Uh-huh. Everyone there will give big cheers. Everyone there will have moved here. <laughs> Oh. לאמריקה. נזכיר למאזינים שלנו שאתם בצחוק ושתיים, רדיו קסם 106 FM. עכשיו את אוהבת מחזות זמר, לא נכון? מאוד, בעיקר בלונדון. כן, טוב, עזבי לונדון, אין לונדון, אין, אלא אם כן... אה, דרך איכות האמירויות. חוץ מזה, גם אנגליה, גם בריטניה נכנסת לתוך אה, עוד איזה בלאגן. אה. כן, גם מצבם לא מי יודע מה. טוב, עכשיו אני אה, אשאל חידה. אוקיי. חוט חידה. טוב. חוט נע. אה, יש איזשהו קשר בין אה, אה, סיפור הפרברים, כן. ששמענו עכשיו, לבין השיר שנשמע עוד מעט, תכף, מתוך אה, המלך ואני. אז עזבי חידה, אני אגיד לך מה הקשר. נו. אה, בסיפור הפרברים, כיכבה נטלי ווד כמובן. כן. אה, ב... המלך ואני, זאת הייתה אה, דברה קר. היא אמנם לא זכתה באוסקר, דווקא יול ברינר. אבל יש אחלה תפקיד, גם הוא. עכשיו, מה, מה משותף לשתי השחקניות האלה? חוץ מזה שהן מוכשרות? טוב. מה המשותף? מה? הן לא היו זמרות כל כך. מי יודע מה, אבל הן צריכות לשיר, כי זה סרטים מוזיקליים. אבל בסרט אין בעיה לקחת מישהי אחרת שתשיר או, במקומה. או, יפה, אבל המישהי ששרה במקומן, מתוך פיהן, קוראים מרני ניקסון, והיא משותפת לשני הסרטים האלה, ולעוד כמה סרטים טובים. אז אנחנו נשמע שיר מתוך אה, המלך ואני, אבל לא בביצוע של מרני ניקסון. למה לא? כי יש סיבה. אנחנו נשמע דווקא את ג'ון לית'גו שר שיר מתוך המלך ואני, וזה בגלל שהוא לא זמר. הוא שחקן. הוא שיחק במלך ואני? לא, לא. סתם בא לו לשיר? הוא הוציא אלבום והקליט כל מיני דברים, והוא לא זמר גדול, אבל הוא זמר נחמד, והוא ג'ון לית'גו, והוא שחקן מצוין. כן, הוא הופיע באיזושהי קומדיה שאני זוכרת את שמה שהייתה נורא אה, מצחיקה. לא? כן, כן, כן, אה, על חייזרים. על חייזרים כן. משהו, כן. והוא גם שיחק רוצח. הוא היה, הוא כן, הוא היה בדקסטר, בדקסטר אבל אנחנו נזכור לו תפקידים קומיים. הוא עשה את זה מעולה. מפחיד. כן, מצמרר. מצמרר לגמרי. אבל אנחנו רוצים לזכור תפקידים קומיים, אז אנחנו נזכור את הסדרה ההיא. אה, מפגשים מן הסוג האישי, קראו נכון, נכון, לזה. נכון, נכון, נכון, נכון, היה נורא מצחיק. Third stone from the sun, כן. כמו שקראו לזה בעברית. אבל אחרי כל אה, הסטיות האלה, אנחנו הולכים למלך ואני, ואנחנו אומרים לג'ון לית'גו, שוט. Get, getting to know you. הנה, שיר יפה מתוך... חמוד כזה. אני אשיר איתו. תשיר, תשיר. Getting to know you, getting to know all about you, getting to like you. getting to hope you like me, getting to know you, putting it my way, but nicely. You are precisely my cup of tea. Getting to know you, getting to feel free and easy when I am with you, getting to know what to say. Haven't you noticed? Suddenly I'm bright and breezy because of all the beautiful and new things I'm learning about you day by Okay, why don't we introduce ourselves, shall we? My first name is John. My last name is Lithgow. Now you tell me your first and last names, right? When I say three. One, two, three. I'm sorry, I didn't quite get those names. Once again, a little louder. One, two, three. Ah, those are nice names. You see, it's working. I'm getting to know you. You want to sing too? Okay, let's all sing the second half of the song, shall we? Getting to know you, getting to feel free and easy. When I'm with you, getting to know what to say. Haven't you noticed? Suddenly I'm bright and brave because of all the beautiful and new things I'm learning about you day by day. Well, you're a bunch of good singers. That's one thing I've learned. So, did, did you just learn that song? Yeah. You, anybody know what that's from? what? What? It's from the King. חמוד. מקסים, שים מקהלת ילדים והכל נשמע מקסים. גם בסרט, אה, הנסיכים הקטנים שרים יחד עם דברק. כן. כן? אה, עכשיו נשמע מערכון קצר. טוב. שהאמת היא, אני לא הכרתי אותו עד שפתאום נתקלתי בו ביוטיוב, וזה של טיקי דיין במבטא כזה יידישאי פולני, וזה נקרא עסקנית בתי הסוהר. סוהרים נכבדים, אסירות יקרות! היום אף אני אסירה הנני, אסירת תודה. למפקד בית כלא שהזמינני להביא בפניכם את אה, אה, ברכת מחלקת החינוך והתרבות של הסתדרות ביום חנוכת בית כלא זה על שם הנדיב היהודי seu, seu J Jacob Cohen Jr. חברות יקרות, להגזים בלבי מומר שמצודד ב... ב... ג'ייקוב קורון ג'וניור אינה בית כלא כי היא בית עברה. ארבע בנות בכל תא, מים חמים במקלחת, שלוש ארוחות מזינות ליום, וחדרי נוחיות אינדיבידואליים ומאוברגים. מי? מי חלם פעם? מי חלם פעם? מי... מי... מי חלם פעם? שנגיע ביום מן הימים לבתי כלא משוכללים כאלה, נו באמת, נו באמת. שישה בתי כלא פרימיטיביים היו לנו בזמן המנדט. שישה בתי כלא, לא, לא תנאים סניטריים מינימליים. מינימליים. אני חוזרת, מינימליים. חמש עשרה אנשים בתוך תא אחד תחום בתוך הדלי, באמצע חדר? רבותיי, מי העז לחלום פה? באותם ימים, על מקלחת חמה, על תמה צר פתוח לשני כיוונים, על, על, על דשא ובפרחים בחצר. רבותיי, משישה בתי כלא ב-48 הגענו היום המדינה בשטח זה הם רבים כמו כל בשטח אחר. אך עוד היד נטויה. לא ירחק היום, ובכל עיר ואם בישראל יהיה בית כלא משלה. בית כלא בעיר ובית כלא בכפר. אנו נבנה בתי כלא לזוגות צעירים ולעולים חדשים מן האונייה ומן המטוס ישר לבית הכלא. תודה רבה. זה היה ב-1972, והחזון הולך ו... לא צורך להגזים. טוב, למה השמענו את זה? באמת, למה? אני זאת אני יכולה להבין למה לא משמיעים את זה הרבה, בלי להעליב את טיקי. טוב, את העלבת את טיקי והעלבת אותי, כי אני הבאתי את הדבר הזה, אבל יש לזה סיבה. נו. כי מי שכתב את זה זה דן בן אמוץ, והשבוע, אם לא 21 שנה למותו, אז מין, עשינו חיבור כזה, אבל תיקי דיין זה תיקי דיין. אנחנו בהחלט, רוצים אבל... לשמוע עוד תיקי דיין אחד. גם לדן בן אמוץ יש דברים יותר... אה, נו, אז מה? אנחנו לא צריכים לחשוף פעם אה, חשפנו, מערכון אה, חשפנו. שלא מכירים אותו? חשפנו. את יודעת מה קרה היום לפני 49 שנה, ערב לפני 49 לא. שנה? שודרה התוכנית. לול! מספר שלוש עם חידון התנ"ך. אה, זה היה לא מצחיק. לא נשמע את חידון התנ"ך. ברור שלא, זה ארוך. אבל אנחנו נשמע את הפרודיה של טיקי דיין, ומוישה איש כסית, ואריק, ועוד כמה חבר'ה שהיו, אה, נראו ככה די כמקהלה, מקהלת בנות בלהקה צבאית, והם עשו פרודיה על אה, מתוק מתוק של להקת פיקוד צפון ויגאל בשן, וזה ש... היה כל כך מוצלח! שיגאל בשן נעלב. הוא מאוד נעלב, וטיקי סיפרה אחר כך שהם... הוא הפסיק לדבר איתה, אבל אחר כך הם התפייסו, ואז הוא כתב לה את "את ואני נולדנו בתש"ח". לא, יפה. בואי נעשה לנו חג, סליחה. את ואני זה עדנה לב. בואי נעשה לנו חג. לא נשמע את בואי נעשה לנו גם חג. גם שהוא יפה, אבל... אנחנו נשמע את חמוץ חמוץ, מה... זה, זה מצחיק. נכון, וזה הגיוני, כי כאמור, הערב, ב-1971, אם הייתם צמודים לטלוויזיה, ומי לא היה צמוד לטלוויזיה, כי היה רק ערוץ אחד, לול שלוש. חמוץ אמיץ חמוץ לי, ולו רק בגלל אותו הצלצול שצוצל. חרמון וגלבוע מכאן עד בית לחם, כבשתי אותם בסערה. בכל זאת חמוץ לי, ולו רק בגלל אותה אמיצה חמוצה. חמוץ, חמוץ, חמוץ, חמוץ, כמו כבד קצור. אותי אז בואי ונשתה כדוס כדוס חמוץ וואו! אני אוהבת רק אותך, אתה אוהב אותי אז בואי ונשתה כדוס כדוס חמוץ ועל פרי, על צאן ומכונה כאן, משמור ללא פחד וחיל. בכל זאת חניץ לי ולו רק בגלל לארץ יצאתי לכרמל לקנות ענבים וכולם אז היו חמוצים לכן כה חמוץ לי וזה רק בגלל שאכלתי שום בבצל חמוץ חמוץ חמוץ חמוץ כמו הקרב וקצוץ אני אוהב אותך כשאת בחוץ חמוץ בחוץ לה לה לה לה לה לה אני אוהבת רק אותך, אתה אוהב אותי אז בואי ונשתה גזוז גזוז חמוץ יאה, אני אוהבת רק אותך, אתה אוהב אותי אז בואי ונשתה גזוז גזוז חמוץ אני אוהבת רק אותך, אתה אוהב אותי אז בואי ונשתה גזוז גזוז חמוץ אני אוהבת רק אותך, אתה אוהב אותי אז בואי ונשתה גזוז גזוז חמוץ חמוץ מצחיק. בגלל שטיקי דיין כל כך טובה, כן. אז אנחנו נשמע אותה פעם שלישית. גלידה. בתוכנית. מה גלידה? חשבתי. גלידה זה רק בטייקווי, לא? אני יודע. אנחנו אה, מחפשים פה עכשיו כי קשה למצוא, אני צריך לשים את המשקפיים שים, בשביל, שים. בשביל לראות מה אני רוצה, סימנה, מה זה אני בסדר, רוצה. זה בסדר, זה רדיו, אף אחד לא רואה שאתה עם משקפיים. מה אני רוצה, מה אני אנחנו רוצה. אנחנו לא נגלה לאף אחד. כן, אז uh, את יודעת שיש אה, uh, אה, uh, מערכון, שיר חמוד נורא של הגשה, שנקרא פלפילו. בוודאי, באמת מצחיק. אז כשהיה מופע בר מצווה, הם עשו סדרת מופעי בר מצווה של הגשש. אז הצטרפה אליהם טיקי דיין. זה לא ידעתי. אז הנה, זה ב-1976. באמת תסלחו לי. שנשמע? בטח. דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד לפניכם, מקור הבית, ידידיי ובני משפחתי. שלום. זכורה אני זכורכם סחורכם? סחורנונו. סחורנון? בטח לא שכחתם. אשתקד לפני שבע שנים, שעה שפתחתי בענייני האומה זה. אבל מאז התחתנתי, אה. ואני רוצה להזמין לבמה הזאת את אשתי, שהיא בפני עצמה זמרת מהוללה ויש לה קול נפלא. ام تم ايوه خليل اخنس لي ام اخنس ام ام بس حليل بس بقيمت بس اوركسترا ابليس בארהב הברית, ב-USS, USN, US Haints. US Hang, US United United United States. ستيك ستيك ستيك كباب ششليك حمود ستيك בהיותנו שם, נתבקשנו על ידי שגרירנו האהוב לתרגם את השיר הזה לאנגלית, להנאתם של האמריקנים, שכידוע לכם שומעים שפה זאת, אבל לא מבינים אותה כל כך טוב. אורקסטרה פליז. I told you fresh air to my soul. I told her, I told her, my love is to share so much. حبيبتي come back. I want to hold your hand. يا عيني, my love. يا روحي, my love. يا نفسي, my love. يا حبي, my love. I told them, they told me. They told me, I told you. I told her, she told me. She told me, I told you. Your love is like fresh air, يا عيني. Oh, my air. فلفلو فلفلو فلفلو فلفلو. My love חפשו את זה ביוטיוב. חפשו, חפשו. אני מודה שלא ידעתי שהיא הצטרפה אליהם למופע, אבל היא אה, השתלבה שם טבעי ויפה. כן, uh, שייקה לוי ממצרים, היא עיראקית, אה, הכל הולך. גברי בנאי ממשפחה כן. ממוצא פרסית. ו... ועדיין פולי הכי, מ... הכי מוכשר שם עדיין. כן, אה, טוב, אנחנו אה, די מתקרבים לסוף, אני חושב. מה כבר? כן, יש עוד אה, וואלה. כמה, חמש דקות, משהו רץ. כזה, אבל עוד נספיק, עוד נספיק לעשות, אה, לעשות דברים. אז אנחנו נגיד, אה, מזל טוב. למי? אה, עידן יניב. עידן יניב הוא היום בן 34. מזל טוב, ראיינו אותו, לא? לא, לא ראיינו לא אותו. לא ראיינו אותו? אבל אה, אם את רוצה, את יכולה להזמין אותו לסרט הודי, יחד עם דנה. למה לא? יאללה. את אומרת את זה שהגענו כבר לסופה של עוד תוכנית של צחוק בשתיים. שהיה כיף. זה עבר יפה, עבר מהר. עבר בהחלט בסבבה. ככה זה כשיש אה, מוזיקה טובה וחברה טובה. בהחלט. אז אה, תודה רבה לאמירה. תודה לך, אהרון. תודה רבה לדותן. תודה לכם שהקשבתם. ואת יודעת מה יותר טוב מסרט הודי אחד? עוד סרט עוד הודי. עוד סרט הודי. זה סרט הודי של... סרט הודי נהדר, להקת פיקוד דיזינגוף. כתבו שני ההודים הידועים, דן אלמגור וסשה ארגוב. אחר כך גם שוקלד מנטה מנסטיק עשו לזה קאבר. סאסי קשת פה, צילה דגן, יהודה ברקן, אריה מוסקונה, יאללה, יש מה לשמוע. טוב, יהיה לכם שבוע נהדר, תשמרו על הבריאות, תבלו בפארקים, זה מותר עכשיו. נכון. ותחזרו בשבוע הבא לעוד... אה, אנחנו נהיה פה. בעזרת השם. ביי. עברה פותה, לא גוף כמו סרט הודי נהדר. ואם לא אמותה, אה, ואם לא תמות, אסע לי בסרט הודי הם שרים שלוש שעות. ve seferine ol Eta kolra iti Kluman vasiti Ikan sikvat nima Ama efo ima Efo efo raji Raji be karachi Kneho ka lesham Kneho karachi Ahari elech lesham Taum tikiri nahan Kenam yan senara Taum tikiri kesana estaraia. Na umba que nem seria na bada. Rasca por imado. Ele é meu perro de rua. Rasca por imado. Galo chamberro.